Wakisema ni shababu, wakisema ni shababu, wakisema ni shababu, shababu hatari sana. Wakisema ni shababu, shababu hatari sana. Wakisema ni shababu, wakisema ni shababu Wakisema ni shababu, shababu hatari sana. Wakisema ni shababu, shababu hatari sana. Sikizeni niwaambie, sikizeni niwaambie, sikizeni niwaambie kwa makini sikizeni, sikizeni niwaambie, kwa makini sikizeni, sikizeni niwaambie nyinyi makafiri, vita vyetu hamviwezi, ni vita vya imani. Vita vyetu hamviwezi, ni vita vya imani. Oh, wakisema ni shababu, wakisema ni shababu wakisema ni shababu, shababu hatari sana. Wakisema ni shababu, shababu hatari sana, wakisema ni shababu shababu hatari sana, wakisema ni shababu shababu hatari sana sisi sisi shababu tulisema sema, sisi shababu tulisema, sisi shababu tulisema Nairobi tutafika, sisi shababu tulisema Nairobi tutafika. Westgate tumeingia, ingia, kuwaua tumewaua jumba lenyu tukalichoma na hasara kuwaachia. Jumba lenyu tukalichoma na hasara kuwaachia. Ah, hivi sasa munalia lia, hivi sasa munalia, hivi sasa munalia, na sisi tunafurahi. Hivi sasa munalia, na sisi tunafurahi. Ah, wakisema ni Alqaida, wakisema ni Alqaida Alqaida, wakisema ni Alqaida, Alqaida hatari sana, wakisema ni Alqaida wakisema ni shababu shababu hatari sana, wakisema ni shababu shababu hatari sana. Fanyeni hijra wa umini mimi fanyeni hijra wa umini, fanyeni hijra wa umini, tokeni nje Somali, fanyeni hijra wa umini, tokeni Somali. Ah, fanyeni hijra wa umini. Fanyeni hijra wa umini kwa kufari hamtoishi, mutabaki kudhalilishwa. Kwa kufari hamtoishi, mutabaki kudhalilishwa. Fanyeni hijra wa umini, fanyeni hijra wa umini. Kwa kufari hamtoishi, mutabaki kudhalilishwa. Kwa kufari hamtoishi, mutabaki kudhalilishwa. Wakisema ni shababu wakisema ni shababu, wakisema ni shababu, shababu hatari sana, wakisema ni shababu, shababu hatari sana, wakisema ni shababu, shababu hatari sana, wakisema ni shababu, shababu hatari sana. Maanswari twawapenda penda, maanswari twawapenda Maanswari twawapenda, lillahi twawapenda. Maanswari twawapenda, lillahi twawapenda. Amiri wetu Bazuber, Zuber. Amiri wetu Bazuber, Amiri wetu Bazuber. Allah akuhifadhi. Amiri wetu Bazuber, Allah akuhifadhi, akupe subra moyoni mwako mwako, akupe subra moyoni mwako, akupe subra moyoni mwako juu ya maadui zako, akupe subra moyoni mwako juu ya maadui zako. Kiongozi wa vitendo tendo, kiongozi wa vitendo, kiongozi wa vitendo Endelea Bazuber, kiongozi wa vitendo, endelea Bazuber, ndio sisi Alshababu, ndio sisi Alqaida, ndio sisi Alshababu ndio sisi Alqaida, ndio sisi Alshababu, ndio sisi Alqaida, ndio sisi Alshababu Alshababu ndiyo sisi, Alqaida ndiyo ah, sisi, Alshababu ndiyo sisi, Alqaida wakisema ni shababu, wakisema ni shababu wakisema ni shababu shababu hatari sana, wakisema ni shababu shababu hatari sana, wakisema ni shababu shababu hatari sana, wakisema ni shababu shababu hatari sana. Westgate tumeingia, Westgate tumeingia, Westgate tumeingia, Westgate tumeingia Tanzania. Nairobi tumefika, Nairobi tumefika, Nairobi tumefika, Nairobi tumefika. Hiyo sasa ndiyo mwanzo, hiyo sasa ndiyo mwanzo, hiyo sasa ndiyo mwanzo, hiyo sasa ndiyo mwanzo. Na zengine ziko njiani, na zengine ziko njiani na zingine ziko njiani na zingine ziko njiani, tutawalipua tutawalipua mpaka tuwamalize, tutawalipua ah, ah, tutawalipua mpaka tuwamalize.